icyo bakora kugira ngo bamenye ko umwana wabo yageze kujanwa ku ishuri ibyo hamwe n'ibindi nibyo tugiye guca ijya n'ino muri kino kiganiro nkingira cuno munsi turi kumwe n'uwakurikiranye ibyigwa by'inyifato akaba anafasha abana mu bijyanye n'inyifato nziza no kumenya ku ishuri kuri mikoro ni jewe jehome hakizimana nongeye kubaha ikaze niwubahiriza ubuto bwanjye ujya buterereye agacumu k'ubumwe mu iterambere ryanjye n'iry'igihugu cyacu mu gutangura kino kiganiro tuyishime Eric ni umwe mu banonotse ibyigwa by'inyifato akaba anafasha abana akaba anafasha abana ibijyanye n'inyifato nziza no kumenya ku ishuri asigura ko muri rusange gutangura ishuri bitaraba imyaka ahubwo umubyeyi araba ko umwana wiwe amaze kuba afise ubushobozi bwo kwiga no gutahura ibintu arazirikana ariko ko leta y'u Burundi yashinze ko umwana yokwakirwa mu mwaka wa mbere w'amashuri mato mato amaze gukwiza n'imiburiburi imyaka itandatu e, nashaka ndakubwire ko burya umwana uwo ari we wese ku myaka yose aba ageze ko arashobora kwiga ariko kwiga no ukuvuga iki kwiga ni ukumenya ibintu utaruzi ni ukuronka ikindi kintu gishasha muri wewe utaruzi ariko rero guhera ku myaka ibiri ni ukuvuga ushobora gushyira ku mezi cumi n'umunani cyangwa mirongo ibiri n'ane umwana arashobora kuva impande y'umubyeyi akajya ku ishuri uti kubera iki mhm. iyo myaka ari myiza y'uko umwana yumva impande y'umubyeyi mm, cyane numva umenya na mike eh, ni mike cyane mm. ariko nubwo ari mike ku myaka ibiri umwana aba ubwigenge no kuvuga umwana mhm. abashobora kuvuga abashobora gutambuka abashobora gukina n'abandi abashobora mbere no kumara umwanya munini atari impande ya mama wiwe ariko kandi ntibimutera ingorane ntibimutera ingorane mhm. ntibimutera ingorane bujya kurungika umwana ku ishuri biravana n'igihugu cyangwa bikavana ah, n'akarere turimwo ndetse mbere bikavana n'umuryango uvamwo mhm. kuko novuga nk'abantu bo mu gisagara dufate baba bafise amikoro bashobora kurungika abana b'imyaka ibiri ku ishuri nabo barafise ukuntu babiraba ni ukuvuga mbega uwo mwana warabye ko yagiye afunguye neza mu gatondo mbega avuye muhira afise ikimutwaye kuko ibyo wambwiye e, ni ukuvuga kugira umwana ntahave yanka uwo mwana arafise ukuntu yiyunguruza gushyika ku ishuri mm. yafunguye imfungurwa ngirakamaro zituma ashobora kumara amasaha atari kumwe na mama wiwe mbega umuntu amutwara ku ishuri wewe ninde mu gihe hatoba afise e, ikimwunguruza ibyo byose rero ni ukubanza umubyeyi akabiraba ko bikwiye kuko nimba umwana yagiye adafunguye urumva uwo mwana ntazoheza ngo yige ikindi gihambaye mbega uwo mwana agiye kwigira he mhm. icyo agiye kwiga ni giki kuko abana barafise ibyo biga bivanye n'imyaka bagezemo ni ukuvuga umwana w'imyaka ibiri ntuzoce umushyikiriza ku ikaramu ngo agende kwandika mu gihe umwana ajya kugenda urugendo rurerure kwanka ishure ni imwe mu ngaruka mbi zo gutanguza umwana ishure akiga mu buzima butorohereza na cyane cyane atanakwije bimwe bisabwa kugira ngo yige neza ni ukuvuga ingaruka mbi za mbere ni uko umwana aca yanka ishuri mm-hmm. akahabona ko hari ikibanza cyo kugorerwamo aca abona ishuri nk'amagorwa hariho abana bafata ibintu n’ingoga n'abandi bagenda bukebuke. no mu gutera imbere rero mu bijyanye n'ukuntu umwana agenda arakura hariho bashobora kuvuga n'ingoga n'abandi bagenda buhoro buhoro rero uwo ari we wese igikuru ni uko ashobora kuronka ibyigwa ngirakamaro bishobora kumufasha urakoze cyane kuri icyo cy'uko n'ugiye gutangura ishuri akuze ni ukuvuga mu bijyanye n'imyaka reka mbere no bijyanye n'igikuriro atana kimwe ahubwo gikura ari ukuronka ubumenyi bushasha aho nyine ngira ikibazo gikurikira hariho abatari bake uh, b'ababyeyi bakunda kwidoga ngo umwana wanjye ntagikunda ishuri kumbure ngo abo bigana ababona nk'utwana dutoya nawe afise igikuriro kirenze nubwo imyaka itari murengeye ariko abari bari kumwe n'abo bana yumva umenga ntibaberanye yumva umenga yigana n'utwana dutoya cyane nawe ndetse ariko igihambaye kuruta ibindi ni ukumenya urugezageze ku mu bwenge ni ukuvuga umwana ntiwoce umugumiza muhira ko gushyika ku myaka icumi cyangwa imyaka umunani atarajya ku ishuri urazi ko na leta itegeka ngaha mu burundi ko umwana afite imyaka itandatu ashobora gutangura mu mwaka wa mbere urumva umwana atanguye mu mwaka wa mbere ku myaka itandatu turetse igikuriro cyiwe ni ukuvuga uwo mwana aba afite ubwenge bungana na bajya n'aho abari batoye bose usanga biyumvira ku rugezo rumwe n'aho haba bamusanga baciye ubwenge bivanye na ya miryango usanga barakuriyemo kuko hajya rega ukwiga ntibitangurira ku ishuri ukwiga bitangurira muhira mhm. ni ukuvuga ko umubyeyi imbere y'uko arungika umwana ku ishuri aba bana bataronka akaryo ko kujya kwiga muri materineri mhm. nabo bigira muhira mhm. bariga guharura ibintu byinshi bari muhira bariga hariho usanga baragira bitungwa igihe mu gihe bahora babiragira urazi ko biga kubiharura hariho abiga kunywa amazi ukuntu bafungura ukuntu bakaraba ibyo byose ni ibyigwa aba ariko arakurikirana azogenda kwishyura ishuri abizi rero ni ukuvuga ko umubyeyi igihambaye ntiyokwihutira kugikurira umwana afise ahubwo araba urugeza ageze ko mu guca ubwenge no mu kwiyumvira ibintu wubahiriza ubuto bwanjye ujya buterereye agacumu k'ubumwe mu iterambere ryanjye n'iry'igihugu cyacu nkingira kuri wowe wowe udufatiye hagati ndakwibutse ko turi mu kiganiro nkingira kuri radiyo isanganiro tukaba turi ko turabira hamwe imyaka ibereye canke yanuwe yo gutanguza ko umwaka ku ishuri haba mu mashure yo kwimenyereza eka mbere n'ay'intango ingena abigisha bafata abana n'umwanya babigishamwo ngo nabyo birashobora gutuma umwana yanka ishure canke ayikunda nk'uko tuyishime Eric yanonoso ibyigwa by'inyifato akaba nafasha abana mu bijyanye n'inyifato nziza no kumenya ku ishuri abisigura urazi ko hariho abana kenshi umutwaye ku ishuri acagumarira akagumarira mhm. ibyo byose bivana n'abari ku ishuri mbega abari ku ishuri bafata abana gute bari babigisha umwanya ungana gute ibyo byose by'uguteba byo kuvuga ngo bazoja ku ishuri ku myaka itandatu urazi ko n'abiga maternelle bajya mu wa mbere bageze ku myaka itandatu bo baba bafise e, no kuvuga baba barigiye imbere gatoya bivanye n'ababakurikiranye mm, hari abo twabonye n'amasanamu uh, yabo yaraciye ku mbuga ngurukanabumenyi zimwe zimwe Um, um, abana bo muri ajya amashuri yo kwimenyereza byanse byanse mu by'ukuri baryamye ku ntebe abagerageje ugasanga ni nk'umwe cyangwa babiri bakanura bariko barakurikira nk'ibyo ariko arabasigurira ubwo ntitwafata ko ababyeyi babo batabanje guca ijya nino bya bindi mwadondagura bo kwisunga n'ibijyanye na nko muri icyo gihe ingaruka zica zibe zihe n'akahe kajambo n'iyihe mpanuro woha ababyeyi muri rusange ni ukuvuga iyo umwana ari ku ishuri ugasanga yajyana. ikibazo kiba gisigaye kumenya kuri karabakurikirana ni ukuvuga si ukuvuga ko kwiga ari ukuguma mu ishuri gusa umwana arashobora kujya gukina akaba ari kariga uramuhindurira ibikorwa ni uguhindurira ibikorwa ukabagerera n'umwanya bashobora kuguma mu ishuri kuko bajya abana nabo ubwonko bwabo burafise umwanya bumara kugira bashobore kuguma bumviriza umwigisha ikindi kandi ntera kama ababyeyi imbere yo kurungika abo bana bo guhera ku myaka ibiri itatu ine batarashikana imyaka itandatu ntiyamenye kuraba ko by'ukuri umwana wiwe nabwo yamutwaye ku yamutwaye mu gihe cyiza cyangwa yamutwaye by'ukuri yarabye ko muri byose akingiwe mm. nino ngaha haciye harangirira ikiganiro nkingira cuno munsi twari ko tuvuga ku bijyanye n'imyaka ibereye cyangwa ihanuwe yo gutanguza k'umwana ku ishuri ryaba iryo kwimenyereza cyangwa iry'intango ndabashimiye mwese mwarimu giteza abiri yakoze Eric tuyishime ku ntererano yiwe kuri micro yari jewe Jerome Hakizimana ndabikebanuye naho utaha dukingire nkingira ikiganiro kibayagira ku bijyanye n'agateka k'abana dukingire